Eta egunko berrietan intxauzetan ostialin eta nasken egunin igandako ez tabaidak ditugu aipagai han begunin eh, gue pantsika arambide lankidia. Horren ondotik uh, eh, di sinema urunian aiden sinema alternatibo bat dugu aipagai gija eta kiroletan zuin ukendu edo zuin emaitzak jakinen dugu aski salhe. Menalehenago nulako haua bai uken behar genuke egun eta bihar eh, lol. Egun eh, hon, bai diulen, eta mementoko bazterrak busti hemen Siberuan pu, e, eh, pentsu dit, eh, basena farroan eta la, lapurdin bergaiza dela, e, kasiko goiozketan dugu termometroa mementoko, eta aruik ikerlen araberan, goizuntan oano, ebi era unti tipizun baitukan behar gintuzke, eta gero denboa tertuik egonen dela, eta egun, bai, e, odei pasajiak eta ekiaren ageraldiak aldizkatuko dira, temperaturak, oita bi osken inguian, goatuko Die ikala aroaz zer duten Ostialin etxe bizitzak joratu onduan, nesken egin juntan, biharko enplegiaz eta menaz enztabaidatu da binuzeko intxauzetako debateetan. Jente handana bat, edo jente multxo aski ezer bat bildu da bi egunetan behoa ibu egitez, eta eztabaida interesgarriak jamanik izan dia, enplegiaz adibidez pantxika aranbide eztabaida segitidu. Frantses gobernuko ministro bat, estatu idazkari bat, Euskadiko lan ministroa eta politikaz bestalde, Alexandre Jardin idazle ezaguna besteak beste aurkitzen genituen biegunez gomitetan. Berrogoigarren edizioa arrakastatsua izan dela estadudarik beraz. Ostiralean, oiduraz bezala, etxe bizitzak johatu dira eta beriziki Frantzia mailako arazoak. François Hollanden engaiamendu bat izan zen, urtean, boste ireun mila etxe bizitza berri eraikitzea beharreri buru egiteko. Elburua ezpada betea, ez direla urrun eta keinu baikorrak agertzen ari direla, adierazi dauku Emmanuel Koz etxe bizitzen ministroak. On est à peu près à 400, entre 400 et 410 000 logements qui seront produits sur l'année, ce qui est un très bon chiffre dans le parc social, dans le parc privé, qu'il soit locatif ou euh, en matière euh, d'accession. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une, une dynamique dans les régions très tendues et dans les régions rurales également. Euskal Herrian, eh, bigarren etxe bizitzen inguruko arazoaz galdezkatua izan da, ministroa, baina ez du postu edo proposamenik ekarri gaiari. Hortaz, eh, damutu zaigu, eh, peio etxe berria intxart, EH baiko kide eta doni loitzuneko haute autetxia. Egia erran, piskat desu izan iz, goitatzen nuen erantzun konkretu bat, eta bereziki olako ministro baten gandik jakinez ekologista dela. Zeren eta bigarren egoitzen arazoa, arazo sozial bat da, arazo ekonomikoa, baina bada ere arazo ekologiko bat, hainbeste etxe utxe goiten den, delarik, eta gehiago, etxe bizitza gehiago eraiki behar direlaik, beti jaten du luja, eta luja jaten delaik, eh, bilakatzen da, egiazko erronka ekologiko bat, eta pentsatzen nuen, sentsibleago izanen zela, alde hortaik. Eta, eta nik ez dut erantzun konkreturik entzun. Larumatean, biharko lanaz eta ingurumenaz ez da da. Lehen debatean, Jean-Marie Leguen, estatu idazkaria, eta Angel Tonia, euskadiko lan ministroak parte hartu dute. Una nola lan Et mis en perspective l'idée que le monde va changer et que notre rôle à nous, c'est de non pas de nous adapter en baissant les bras, mais de trouver les nouveaux cadres qui permettent de protéger les personnes et qui permettent aussi de gérer leur émancipation. Angel Toniak ere irakurketa bera egin du eta eperuzean sari edo irabazi unibertsala lekuan emanen dela uste du. Eta desberdindu nahi izan ditu lana eta enplegua bi gauza desberdin dira beretzat. Nik esaten dut enplegua dela lan bat ordainketa bat sortzen da dena eta gero dagola lan asko ordaindu bakoa, baina merezi dauela eta gure elkartea, gure sozietatea ezin da bizi esate baterako eta hori emakumeak ekarri duzue, eh? gure ikuspegira, ez? Zuen lana isil isilean egoten zen, egiten zen zuen amonaren lana lehen etxean eta gure amaren lana geldike geldike hasi sarete erakusten denoi hor aspian dagola kriston lana eta gure herriak ez lukeak irekiko zepertzienak goizeko sortziretan zuen eta lana barik lan hori ordaindu bakoa. Eta hori jarri behar da balorean nik usten dut aurrera. Zenplegu gerua eta gutxiago egongo da, ez dakit bat urtera, ez dugu nahi, baina, bueno, mm, dat datuak horrek hori izaten dute, baina lana ez da egongo gutxiago. Ordun egin behar dugu banandu hobeto gauzak, ez? Igual enplegu ordainduta gutxiego egin eta lan pilo bat egin soziedadaren aurrean begira. Debate hortan parte hartzekoa zuen Pierre Larruturu Nubeldon ezkerreko mogimenduko sortzaileak. Baina egunean berean jakinda, bere alderditik baztertu zuela bulego politikoak. Oitazten haldugu aurten intxauzetako ez debateak berrogei urte ospatzen zutiela eta urte hoz kumita ezagunak judiantzen aidela bunuseat, aurtenko komitak frantziako ingumentrie ministroa, estatu idazkai bat eta euskadiko ministro bat antolatzailek frogatu die, hori amaiten dien ez interesa sortzen diela. Urruñako itxas mendi sinema berrautxetaik berpisten aida, berrogei eh, garen hamarkadan sortu zen, eta aspalditik udan baizik zabalik zen, 2000 eta hamabian, eh, edo bi eta hamabitik, aida beprogramazioa kambiatzen, hiu pertsonak kudean zahartu behitie, Frederik Joie, Kostiz Filipoi eta Aize Bolinaga, hek sinema independentea bilakatu nahi die, edo die, elkarte bat sortuz, eta nasio arteko filmak orkesten dutie, zirkatzen, komertzio letaik kampo. Haize bolinaga aitxasmen di sineman laguntza da eta programazioan sartzen dutien filmak nula haitatzen dien esplikatzen daiko. Belen irizpidea erraitan ala kalitatea dela, beraz kalitatea sinema kalitate bat, bai begirata bat, bai eh, eh, mesu bat. Eh, zerbait erran nahi duenaz, Eta beraz horren arabera, gero izaiten alda nun baiten ikusiak, festival batean, horbaitek eh, aipatuak, edo eh, egile, baten, eh, egile baten filmak segitzea, eta horren arabera beikustea uh, wala, zer programatzen alden. Gero beste kontu bada, etxeekin uh, negoziaketak eta itea, eta filmak lortzea, hori dena beste kontu bada, baina eh, orokorrean erreiten alda, oala, saiatzen direla, uh, ahalik eta zabalena izaitea, bai, uh, eh, oala, bai, deia ikuslego desberdinak jotzea, bai, aurra, gazteak, helduak, eta interes, uh, interes gune desberdinak hartzea, ba, bai euskal kulturarekiko, bai, uh, bai dokumentalak, animaziozko filmak... Jakin, gai haldi bereziak antolatuik diela asteoz itxasmendi zineman, informazioak eh, o eta programa zinema marra itxasmendi.org helbidean atzamaiten hal duzielaik. Kiroletan urentzeetko, kiloletan eh, kiroletan zer zien hasteunda juntako emaitzak eta dagun hitz ordiak, mea baiunak hamabi, hamabi egin dira edo berdinketa hoi top hamalau bigaren egunin, nesken egunin igan behitzen, osasunak futbolin igaitez, osasunak galdu dila erreala enkuntre bi eta huts, eibarek jabazidilaik diraik balentzia enkuntre, zefa bigaren mailan edo eta bigaren egunin, angeluk bat huts galdu dila nior enkuntre, kontre, presuerak aldiz baiunan kontre, berdinketa bat egin dilaik, eta justu gaiteko baiuna hamargaren dela momentuko angelu, seigaren delaik zefa bi maila Hortan, atzo partida sumaiti gandia ebai, hala nula ligan bigaren egunan alabesek eh, sporting enkuntre ai izanda eta huts-huts eh, uh, urentu da partida hoi. Atletik aldiz Barcelona errezebitzen zian eta, eta galdu du 0 eta bat. Plaza Lasoko esku pilota trofeoan eh, goiz juntan izanen diela partida sumait hameko netan urunian bigeren final erdia iganen dela gire Pierre Dukazu bere terbide subiaten kontre aiko delaik eta aresti juntan garateneko partida Hoi eh, bostan honetai goiti hiztaien kopako kampurak eta partida iganen beita, bere terbide benez, ba main haget, amuleten kontre, edo etzian aiko dielaik eta larre trinkete, trinketeko lehiaketako finala, eh, sei edo restiko sei honetan iganen dela arratx juntan, Mons Dukazu, hospital eskurain etzian hoi gynutin momentuko eh, erraiten ahal gynutin berriak edo gue eh, berri saila, sortzi honetan berri antitudiak, sortzik eta eta berri saila, berriz izanen delaik, sariak! Esker mila, eh, Julen eta Sarri hartu bai sortziontako tituluen zat, aroaz mintzagitin berrize eta mementoko kasiko goi hausketan dugugu e termometro hemen maoleko peko arruan aterbipin, eh, irrian e, susen eh, eraiteko, emeletzu kakos bostetan dugugu termometroa, basterak busti, ebi egera egin behitu gaiuntan, laborarien plazerentako seguraski, eta gue tako ere, zenta freskatzea, freskatzen delaik ere, e, be, beita, eta denbua zert Institutuk da mementoku eta hola egonen da e eta emeki emeki zeliaren argitziak ukan behar gintuzke aro ikerlen araberan egun otan odei pasajiak eta ekiaren agerraldiak aldizkatuko dia temperatur goenak oita biozken inguian goatuko dia eta aste hart astezken eta ostegunin demosidez edera ukan behar gynuke, zelu zoardi ekiaren agerraldiak nagusi temperaturak egin batean egonen dia, oita lau, oita bost, osken ingu hortan e, diateke temperatur goenak e, iru egun egun hoietan. Ostialin eh, odeiz gehiu agertuko dia, goizian bereziki, hor aldizkatuko dia, odei pasajeak eta ikiaren agerraliak, arrestitan odei belzun bait ere agertuko dia, eta ebiera zun bait eguneka lasatuko dutie, eta temperaturak guago junen dia, eta zazpiozken unguian, egan nahi da, minibaz, pezuska bilakatuko dela denbo hoi, eta nesken egun eta iganteko ondorioz, Ebe, tempesta ideukan behar genuke, orzan zementuan gateke, nesken egun eta egantin, mera sozie, ez dia ez sobera segur ben erran eta zaru ikerliak, hor endiz de konfianz delako hortan, bostetaik bitan baizik ez peitira. Hor dian abe ageriko, nola dian gaizak ondoko egunetan, mena mementoko, ebe, denbo eder eh, tzerat doala, diote aru ikerlek, eta horrekin batuko gia ala aruaz zer erraiteko gunia.